golle simori jeenay nde wonno sool seerana taw e girbaade e warde almuɓe joomiraaɗo ɓe yahi to hooreeji yettinooɓe sadak o naamni batakeeji naatnooji ɗum e batirɗe damase mbele so tawii toon rewɓe ma worɓe rewooɓe laawol ngol ina tonga ɗumen nawa ɗumen yerusalem ndeen o yahii haa o faandiima damas ɗoon e ɗoon annoori ummii dow asamaan huuremo o yani e leydi o nani daande ina wiyamo sool sool holi ko waɗi aɗa leeɓtami o jaabi o wii joomiraaɗo huli an daande nde jaabi wii ko min woni yeesu mo leeɓtata o ummo naata e nder saare he ma haalanoyo ko poɗɗa waɗde worɓe wondunoɓe e makko ɓe naji haa donki haalde ndari ɓe nani sawto o kono ɓe jiyani hay goto sol ummi dari ina futtini gite kono yiyata hay hunde nden o ɗowa o fayra damas o wumi hakke balɗe tati te o ñamani o yarani ndeke ina wodno e damas almodo goto biteɗo ananias jomiraɗo o feñanimo wiimo ananias o jaabi o wi miɗoni jomiraɗo jomiraɗo wiimo umma paya bedde biyeteɗo bedda portiɗo o naata galle yudas namnoɗa biyeteɗo sol jeyaɗo tarse gati omana toro o feññinanama gorko biyeteɗo ananiyas ina naata ina fawa juuɗe mum e makko beele omo wumta ananiyas jaabi wi jomiraɗo yimɓe heewɓe kalani kam haala on gorko ɓe kalani kam poneyeji ɗi o fawata seneɓe ma wonɓe yerusalem ɓe kadi o ardiɗo ko e yamirore ardiɓe yettinoɓe sadaka ɓe gam tongude innowoɓe inne maɓe fof jomiraɗo wimo ya saabu ko on cuɓimi beele ina jayna indam e yeeso lamɓe e dowlaji e ɓesgu israila fof kadi mami hollumo min e hooram lebte kewɗe poɗɗe fawade e makko saabu indam nden ananias yahi nayati e nder galle he fawi juuɗi mum e sool wi sool bandam jomiraɗo yeesu peeñanɗoma e laawol ma o neli kam ngam wumtindema kebbineɗa ruhu ceneɗo o ɗon e ɗon hunde wayde no bacci ni ɗakkiti e guiti sool o wumti o ummi o baptisa caggal ɗum o ñaami o hiɓti sembe makko o heddodi e almuɓe damas ɓe hakke balɗe ɗon e ɗon o woni e yeynude e nder batirɗe he ko yeeso woni ɓi allah o heɗotonoɓe mo ɓe fof kaawa goni e namnodirdi ina mbiya mate wona ko o gorko boomatno kala innuɗo nde inde nder yerusalem beele wona addingo ɗo ko tongude ɓe e nawande ɓe ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe kono ɓernde makko ina ɓeydi yaha heewde sembe o jaakniri yahuda en wonɓe damas ɓe pilli kolliroje ko yeeso woni almasihu o caggal balɗe jonɗi yahuda en pewji warde mo kono o tini nden feere aɓe mbattatno hakkillaji maɓɓe e dame saare he jamma e ñalawma ngam warde mo kono waɗi jamma gooto almuɓe makko ƴettemo lommemo e caŋalal to dow ɓalal to jurtinemo leydi nden o yettima yerusalem o yiɗi jokkodirde almuɓe ɓe kono kamɓe fof ɓe cuusanomo ɓe gonɗi nano o wonti almuɗo nden barnabas ƴittimo nawimo to nelaɓe to habri ɗumen no o yiiri jomiraɗo ina haalde e makko e lawol he en o haaldiri cuusal e inde yeesu damas nden sol woni e waddude e maɓɓe yaha garta e nder yerusalem ina haaliri cuusal e inde jomiraɗo o omo haaldatno te omo yeddodiratno e yahuda en galluɓe ina kaala grek ɓe kono ɓeen ɗon ƴeewatno ko wardemo nde bandiraɓe ɓe nani ɗum payremi sesare neldemo tarse ko noon dental gonɗinɓe ngal heɓiri deeƴiri e nder yude galile kañumen e samari fof ngal woni e ɓamtaade ngal wuuri e dow kulol joomiraaɗo o kadi ngal woni e ɓeydaade yimɓe e ballal ruhu ceniiɗo o piyeer ina yiilotono e nder leydi he fof ñalawma gooto o yehi to seniiɓe hoɗɓe liddo ɓeene o tawi toon gorko gooto biiteeɗo ene ina leli hakke duuɓi jeetati ina woofɗi piyeer wiimo ene yeesu almasiihu sellaniima ummo aan e hoore ma feewnu ndaɗɗude ma ɗoon e ɗoon o ummii lidanaaɓe e jaajingol soronnaaɓe fof njiimo tuuɓe e joomiraaɗo o debbo goto almodo biteɗo tabita ina wonno yoppe tabita firti e gerek ko dorkas manam lello omo hewno golle moƴƴi ko wayno wallude miskineɓe eɗen balɗe o yani rafi cellal o sanki nden o lootama o fawoya to suudu dowto nde wonno yoppe woɗɗani lidd almuɓeɓe tini piyerre nana toon neli e mum worɓe ɗiɗo gam ñagari ɗum yo yetto ɗumen ko ɓuuri yawde piyeere ummi yahaadi e maɓɓe nden o yettima ɓe ŋabbanima to suudu dowto dewɓe sankaraɓe ɓe foof ɓattima ina goya ina kollama cakki e wutteji ɗi dorcas waɗno nde wonduno e mumen nde piyeere yaltin yimɓeɓe foof dicci woni e toraade caggal ɗum o yecciti e mayɗo o o wi tabita umma nden tan tabi ta firti giti nde o yi Pierre o ummi o jooɗi Pierre rokki mo jungu ummonemo caggal ɗum o noddi seniɓe ɓe kañumen e duuɓe sankoraɓe ɓe o holli ɗumen tabita ina wuurti ɗum nana e nder yoppe fof hewɓe gonɗini jomiraɗo o pierre heddi yoppe balɗe jonɗi e galle sakke goto biyeteɗo simon